з'явилися перші телевізори з маленькими екранчиками та телерадіокомбайни і побєди, а це вже й Волги. Будинок, у якому жили Тищенки, належав будинку управлінню, але до нього прилягала чимала діляночка, і шість квартиронаймачів теж розбили її на клітки. На них садили цибулю, родиску, картоплю, полуниці. Ділянка Тищенків була не копана. Василь Васильович збирався посадити на ній клени, та не доходили руки. Вони зараз уже минала весна. Він навіть викопав ямки, але вони стояли порожні і в цю мить загадав собі: якщо не посадить клени і цієї весни, в його житті не справдиться задумане. А тому післязавтра, в неділю, поїде трамваєм у пущу водицю і накопає деревець. Задоволений відійшов від вікна. По-перше, там причина не в піску. А в чому ж? майже водночас запитали Ірина і Сергій. Нижче в суглинку прошарок лесу. Недарма все сталося весною. Він набрав води. Геологи схалтурили. За 12 кілометрів нижче Зосівська станція. Там теж лес і геологи не врахували. Я вже дивився документацію. Чого ж ти не сказав на раді? здивовано запитала Ірина. Це ще тільки мій здогад. І здогадався я щойно. А тоді просто не подумав, а мав би. Треба було підказати, щоб перевірили ще раз. Тим більше молодий проєктант, перший проєкт. Моєї вини багато. І ти через те? знову запитала Ірина. Зовсім не через те. Чомусь почав дратуватися Василь Васильович. Нащо я їм вкладатиму в руки палицю, якою вони вперіщать мене по довбешці? Я ж не такий дурний. Треба спочатку перевірити самому, не дати їм можливості знайти якийсь новий підкоп. Він поморщився з досади, поправив на столі скатерть. Іринко, я таки хочу їсти. Ну й нічого тобі бабратися отако в цьому суглинку. Ірина неохоче пішла на кухню. А він поклав ірші на плече руку і казав далі заглиблений у свої думки. Прикро страшенно. як воно сталося? Враз струснув великою головою, легенько підштовхнув Сергія. Ну, не вішай носа, неначе останнє змолов. Так у селі в нас сказали у війну. Я і справді змолов останнє, зітхнув вірша. Ти ще тільки заніс на кіш, і твоє зерно в мішках, добре зерно. Вір мені, я талановитого інженера за сто кілометрів бачу. А тепер друге. Ти давно був у колодязях? Давно, признався Сергій і почервонів. Він червонів часто. Рум'янці спалахували на його щоках, як у дівчини. Та в мене там мати виїхала до моєї сестри в Білорусію, тільки дві тітки. Все одно земляків треба провідувати. Демобілізувався і вийшов на пенсію Семен Кущ. Він у загоні був начальником штабу. Думаю, підтвердить дещо про твого батька.